Die Heere sê toe vir Oosja, sê vir die Israëlieten hulle moet besluit oor die asielstede waar oor ek met Mooses gepraat het. Iemand wat per ongeluk en sonder dat hy dit beplan het, iemand anders doodgemaak het, kan daarna toe vlug. Dit zal vir hulle beskerming gee teen die wraak van een bloedverwant van die persoon wat dood is. Iemand wat na een van hierdie stede toe vlug, moet bij die stadspoort aanmelk om sy saak aan die leiers van die stad te stellen hulle moet om in die stad te laat en om by hulle laat bly. As die familielid van die een wat doodgemaak is, om achtervolg, mag die leiers hom nie aan daar die persoon uitlever nie. Hy die persoon onopzettelijk doodgemaak en nie uit kwaadwilligheid nie. Hy moet in daar die stad bly totdat sy saak verhoor is en hy onskuldig bevind is. Daarom moet hy in die stad aanblij tot die huidige hooppriester dood is. Die persoon mag dan teruggaan naar die stad en sy huis van waar af hy gevlug het. Die volgende plekken is als toevlugstede aangewijs, Kedis in Galilea tussen die jebels van Naftali, Sichem in die jebels van Ephraim, en Kiriat Arba, dit is Hebron, tussen die jebels van Juda. Aan die oorkant van die Jordaan, oos van Jericho, is Beser in die woestijn op die plateau van die stamgebied van Reuben, Ramot in Gilead in die stamgebied van Gad in Golan en Basan in die stamgebied van Manasse aangewijs. Hierdie was die stede waarin die Israëlieten en die vreemdelingen tussen hulle kon vlug. Enigeen wat de ander onopzettelijk doodgemaak het, kon na een van hierdie stede vlug vir beskerming ten die wraak van een familielid. Daar kon hy verhoor word.